Արցախի նախագահն այցելել է Մարտունու շրջան։ Արցախյան հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը ֆիլմը ցուցադրվելու է տարբեր աշխարհամասերում։ Ֆրանսիայի նախագահը ապրիլի 24-ին Փարիզում կհարգի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այսօր մայր երկրի միջազգային օրն է։ Լևոն Արոնյանը Գրենկեչես կլասիկ մրցաշարում անհասանելի է դարձել մրցակիցների համար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 21-ին եւ լույս 22-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 520 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը անհրաժեշտության դեպքում դիմել են պատասխան գործողությունների եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Ինչպես արդեն հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ազգային ժողովի падգամավորների ու կառավարության անդամների ուղեկցությամբ ապրիլի 21-ին այցելել է Մարտունու շրջան։ Շրջկենտրոնում նախագահը ցանոթացել է քաղաքի փողոցների կառուցման եւ վերանորոգման ընթացքին։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է իրականացվող աշխատանքների բարձր որակի ապահովման անհրաժեշտությունը եւ համապատասխան հանձնարարականներ տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանն այցելել է Ճարտար քաղաք եւ հանդիպում ունեցել թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչական կազմի հետ։ Քննարկվել են դպրոցում արկա խնդիրների եւ միջնակարգ կրթությանը վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման հանդիպումները եւ նշել, որ շրջաններում կրթության եւ դպրոցաշինության գործընթացը միշտ եղել է եւ կմնա իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Անցած տարվա ապրիլին առաջին հարվածը հասցրվել է այս բնակավայրին, այն որ դուք խոջապի չեք մատնվել, այն որ կատարել եք առաջին քայլերը ռեալ ժամանակաշրջանի իրավիճակի պահանջների, սա պատիվ է բերում ձեզ բոլորին։ Այս շրջանում հաջողվել է ձեզ կատարել հոգեբանական նշանակության աշխատանքներ, որտեղ ես հասկանում եմ ինչ է նշանակում, երբ ականը պայծում է դպրոցի առանցքում։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը ցաներ հետք թողեց շրջանի այդ ամենաերիտասարդ կրթօջախի պատմության մեջ։ Հակառակորդի երետակոծությունից զոհվեց դպրոցի սան 12-ամյա Վաղարշա Գրիգորյանը։ Մոտ մեկ շաբաթ դադարեցվեց ուսումնական process-ը։ Մինչ երետակոծության հետևանքները վերացնելը աշակերտներն ուսումը շարունակել են տարբեր շրջանի տարբեր դպրոցներում։ Ինչպես նշեց դպրոցի տնօրեն Սլավիկ Արզումանյանը, 240 աշակերտի համար նախատեսված կրթօջախում սովորում է 138 երեխա, 10 փոքրիկ էլ նախադպրոցական զրոյական խմբում։ Թատեխնիկա կամ բազան բավարար հիմքերի վրա է։ Լաբորատորիաները կան, համակցական կաբինետը կա, սա պրոցեսը հասկացել նորմալ պայմաններում։ Հարցուպատասխանի ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ ուսուցիչները նախագահին են ներկայացրել առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները։ Ուսուցիչների մի մասը եւ մեկ տասնյակ աշակերտներ դպրոց են հաճախում Մարտունի շրջենտրոնից, հետեւապես փոխադրամիջոցի խնդիր ունեն։ Չունեն բուժկետ նաեւ մանկապարտեզի խնդիր կա։ Բակո Սահակյանը խոստացավ ուսումնասիրել բարձրացված հարցերը եւ կարճ ժամանակում լուծում տալ։ Իսկ մի քանի հարցեր լուծում ստացան տեղում։ Այս տարիների ընթացքում լուրջ աշխատանք ենք կատարել համակարգի պայմանները բարելավելու, միջոցներ ենք ուղղել ոչ միայն շենքային պայմանները համապատասխանացնելու այսօրվա պահանջներին, բազմաթիվ եւ բազմազան աշխատանքներ ենք կատարել եւ շարունակում ենք կատարել։ Այն որ դուք դաստիարակում եք հայրենիքի պաշտպաններ, մենք չենք կարող հակարվել եւ անուշադիր լինենք այդ մարդկանց նկատմամբ Հաշվի առնելով, որ դպրոցը գտնվում է այնպիսի տարածքում, որտեղ մեծ է հակառակորդի կողմից ռետակոծության հավանականությունը, կրթօջախում ձևավորվել է տարհանման կետ։ Սլավիկ Արզումանյանի խոսքով, սա մեր դիրքն է, մենք էլ դիրքապահները։ Ցանկացած միջոցառում դպրոցում կատարում է մեր զորամասի հետ։ Իրենց աջակցությունը մեր դպրոցին իր արդյունքը տալիս է։ Ամեն մի բնակավարան, թե մշակութային, թե մարզական, թե ռազմական, ամեն ինչով մեզ աջակցում են։ Դպրոցում ռազմահայրենասիրական դասյարակությունը գտնվում է բավարար հիմքերի վրա, ապացույցը անցած տարվա 23 շրջանավարտներից 3 հոգի ուսում շարունակում են բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մատնանշած զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանավորման խնդրից բացի, որն ամբողջությամբ պետք է լուծվի մինչև 2019 թվականի ավարտը, նույն խնդիրը պետք է լուծվի նաև առաջին կարգի զին հաշմանդամների համար։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նրա խոսքով մեծ աշխատանք կա անելու, որովհետև երկար տարիներ կատարվել է հերթագրում, բայց ցուցակների որակը դժվար է գնահատել։ Հիմա զուգահեռ պետք է եւ ցուցակների հետ կապված աշխատանք կատարվի, եւ ռեսուրսների բաշխում իրականացվի։ Ինչ վերաբերում է ծրագրերին, առաջինը դա բնակարաններին վերաբերող խնդիրներ էին, որոնք հանձնարարական էր հանրապետության նախագահի կողմից, ուզում եմ հիշեցնել, առաջինը զոհված ազատամարտիկների, ընտանիքների, անօթևան ընտանիքների բնակարանավորման խնդրի լուծումն է եւ խնդիր դրվեց մինչեւ 19 թվականի ավարտ ամբողջությամբ լուծել այդ խնդիրը։ Պաշտպանության նախարարությունը ունի այդպիսի ծրագիր, որոշ տարիների այն է ավելի ակտիվ, որոշ տարիների ավելի դանդաղ է ընթացել գործընթացը, բայց կարծում եմ, որ Մենք պետք է բոլոր ջանքերը դնենք զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար բնակարանային խնդիրը կարգավորելու։ Նույն խնդիրը պետք է լուծվի նաև առաջին կարգի զինհաշմանդամների համար։ Ինչ վերաբերում է ազգ բանակ 2017 համաժողովին ներկայացված երկու ծրագրերին, ես եմ եւ պատիվ ունեմ, Պաշտպանության նախարարը նշել է, որ իրենք չեն պնդում այս քաղաքականությունները, դրանք առաջարկվել են հանրային քննարկման համար։ Եթե այդ քննարկումների արդյունքում ծրագրերն անհրաժեշտ չլինեն, նախարարությունը կշարունակի փնտրել այլ միջոցներ։ Ես եմ ծրագրի նպատակը մեկն է՝ Առաջնագծում ծառայողի կարգավիճակը այլ զինծառայողի կարգավիճակից տարբերակելը։ Իրականում մենք հնարավորություն ենք տալիս երիտասարդներին մեկ քայլ առաջ կատարել, ծառայության դիմաց ստանալով փոխհատուցման բավականին մրցունակ փաթեթ, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի նշանակումը, որքան խնդրի լուծում են, նույնքան էլ կարող է խնդրի բարդացում լինել, ասել է Վիգեն Սարգսյանը անդրադառնալով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Յուրի Խաչատուրովի նշանակմանը։ Նա նշել է, որ Յուրի Խաչատուրովը որպես Հայաստանի քաղաքացի չէ այդ պաշտոնին։ Նա այլևս միջազգային պաշտոնյա է եւ ունի իր սահմանափակումներն ու կանոնները։ Ինչպես նաև դիրքորոշում հայտնելու կանոններ կան, ինքը մինչև դիրքորոշում հայտնելը համաձայնեցնում է այն անդամ մյուս երկրների հետ, նշել է Վիգեն Սարգսյանը։ Արցախի կառավարության որոշմամբ ընթացիկ ամիսը հանրապետությունում հայտարարված է ծառատնկման, սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման միամսյակ, որի շրջանակներում այսօր Ստեփանակերտում կազմակերպվել է շաբաթօրյակ, որին ներգրավվել էին հանրակրթական դպրոցներն ու քաղաքում գործող հիմնարկ ձեռնարկությունները, կազմակերպությունները։ Վաղ առավոտից աշխույժ Երուսերն արդեն իսկ նկատելի էր մայրաքաղաքի, հատկապես կենտրոնական հատվածներում։ Ծառատնկման սանմակրման ու բարեկարգման աշխատանքներին մասնակցում էին նաև քաղաքապետարանի տարբեր ստորաբաժանումները։ Մայրաքաղաքի համար 5 հիմնական դպրոցի տնորեն Վանիկ Ղազարյանը շաբաթօրյա կնվիրում է ազգ բանակ համաշխովին քաղաքում հայտարարված է սանմակրման եւ կանաչապատման միամսյակ։ Միամսյակի շրջանակներում պլանավորած են եղել որոշակի աշխատանքներ կատարելու։ Սակայն ստացվեց այնպես, որ ապրիլի 20-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ ազբանակ 2017 համաժողովը, որին մասնակցում էր նաև Արցախի պատվիրակությունը, այդ թվում նաև ես։ Մտահղացում առաջացավ, քանի որ նախորդ պայմանավորված ATF-ի բարեգործական հիմնադրամի հետ մասնագետի խորհրդով, որ เป զի որոշակի ծառեր տեղափոխենք եւ տնկենք, համընկավ ու ես զանգեցի մասնագետին։ Հնարավոր է արդյոք վաղը տեղափոխեն, քանի որ այսօր շաբաթօրյակ է կազմակերպվում։ Եվ հասցրինք տեղափոխվեց ու այսօր շաբաթօրյակը կազմակերպված է, ամեն մեկ իրեն աշխատանքը ստացել է եւ նորմալ հունով գնում է։ Եվ ես առիթից օգտվելով ուզում եմ ասեմ այս շաբաթօրյակը ես նվիրում եմ ազգ բանակ 2017-ին շարունակ բնկլորատվությունը։ Արցախյան հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով առանց ռազմական ուժի կիրառման։ Դա շատ կարևոր է։ Այս մասին ասել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունն անմիջական միջնորդ չի հանդիսանում Արցախյան հակամարտության լուծման հարցում, բայց լիովին աջակցում է այդ ուղությամբ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին։ Սպառազինում ստեղծելու մտադրությունը մի բան է ստեղծելը մեկ այլ բան։ Այս մասին հայտնել է ռազմական փորձագետ Արկադի Գրիգորյանը, մեկնաբանելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները Ուկրաինայի կողմից Իսկանդերի անալոգը գրոմ օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիր մշակելու մասին, որում շատ շահագրգռված է Ադրբեջանը։ Առայժմ նման մշակումները հաջողությամբ իրականացրել են միայն ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը, նշել է փորձագետը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին Իսկանդերների մատակարարումը հիստերիկ արձագանք էր առաջացրել Ադրբեջանում, ինչի հետևանքով այդ թեմայով բարբերաբար հրապարակումներ են հայտնվում։ Ֆրանսիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համակարգող խորհուրդը հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ է կազմակերպել։ Խորհուրդը դեմոկրատներին եւ մարդու իրավունքների պաշտպաններին կոչ է արել ապրիլի 24-ին հավաքվել Փարիզի Կանադայի հրապարակի կոմիտասի հուշարձանի մոտ։ Միջոցառմանը ներկա կլինի նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Սպասվում է, որ Օլանդը նաեւ հանդես կգա ելույթով։ Ապրիլի 21-ին տեղի է ունեցել հայոց ցեղասպանության մասին խոստումը ֆիլմի համաշխարային պրեմիերան։ Հայաստանում ֆիլմը մեծ էկրաններ կբարձրանա ապրիլի 27-ից, իսկ մինչ այդ համաշխարային աստղերը շարունակում են իրենց աջակցությունը հայտնել ֆիլմի Գովազդարշավին։ Այս անգամ խոստումը պահելու երթում է տվել Ջենիֆեր Լոպեսը։ Մենք բոլորս պետք է հոգ տանենք մարդկանց իրավունքների մասին, օգնելով փախստականներին ու երեխաներին։ Ես Ջենիֆեր Լոպեսն եմ եւ ես երթվում եմ պահել խոստումը երբեք չմոռանալու։ Մենք կհասնենք նրան, որպեսի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինն Ադրբեջանում դատապարտվելու դեպքում պատիժը կրի Իսրայելում։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի արտարադատության նախարար Այլետ Շակեդը։ Մենք քայլեր ենք ձեռնարկել եւ շարունակելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսի օգնենք Լապշինին, ասել է Շակեդը։ Այսօր մայր երկրի միջազգային օրն է։ Ապրիլի 22-ին երկրի օր նշելու ավանդույթը սկիզբ է առել ԱՄՆ-ում 1970-ին։ 1990-ին այդ օրը միջազգային է դարձել։ Այս միջազգային օրվա հիմնական նպատակն է գրավել հասարակության ուշադրությունը երկիր մոլորակի ու շրջակա միջավայրի խնդիրների նկատմամբ։ Մարզասերների համար Գրինկեչես կլասիկ մրցաշարի 6-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը հաղթանակ է տոնել Հոու Իֆանի նկատմամբ։ Այսպիսով տոնելով 4 անընդ մեջ հաղթանակ մրցաշարի ավարտից 1 տուր առաջ Արոնյանն անհասանելի է դարձել մրցակիցների համար եւ դարձել Գրինկեչես կլասիկ գերհզոր մրցաշարի հաղթող։ Արոնյանը 6 հնարավորից վաստակել է 5 միավոր եւ միանգամից 1.5 միավորով առաջ անցել մոտակա երկու մրցակիցներից։ Հայսամբիսները Պրահայում կայացած Եվրոպայի պատանական եւ երիտասարդական առաջնություններին ընդհանուր առմամբ 14 մեդալ են նվաճել։ Հայ մարզիկները նվաճել են 2 ոսկե, 4 արծաթե եւ 8 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի սամբոյի պատանական հավաքականը թիմային հաշվարկում զբաղեցրել է 3-րդ, երիտասարդականը 2-րդ հորիզոնականը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց